Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. ikkinchi bolim ibodat. Bismillahirrohmanirrohim. Ibodat haqida qisqacha tushuncha. Kishilar musulmon bo'lib, islom diniga kirgandan keyin ularga Alloh taolaning eng avval buyurgan narsasi ibodatdir. ibodat alloh taologa bo'lgan iymonini namoyon qilish va u ato qilgan son sanoqsiz ne'matlarga shukur ado qilish yuzsidan uning amriga itoat qilgan holda uning buyrug'ini o'rindash niyati bilan uning o'ziga qilinadi insonning asli tabiati uni yo'qdan bor qilib uningga turli ne'matlarni ato qilgan shafqatlik egasi alloh taologa shukur ado qilish yuzsidan uningga ibodat qilishni o'tashga tegishlik tabiiy burch deb toniydi odam alayhissalomning davridan boshlab muhammad alayhissalomga qadar kelgan butun payg'ambarlar va ularning ayni zamonidagi ummatlarning hammasi alloh taologa ibodat qilib o'tgan bo'lsimi payg'ambarlarning zamonidan keyin kelgan insonlar burunqilarning tutib mongan yo'lini unutib ketganlikdan ba'zilari alloh taoloni unutib quyosh oy o't suv qatorliq tabiat kuchlariga va kala qatorliq hayvonlarga cho'qingan bo'lsa ba'zilari alloh taologa ibodat qilishning yo'llarini unutib ketib butlarni insonlarni alloh taologa sherik qilib olgan shunda qilib insonlar alloh ko'rsatgan e'tiqod va ibodat sistemalaridan yiroqlashib ketganlikdan alloh taoloning haq dinidan ayrilib qolgan insonlar haq dinni unutib kupurliqqa yuz tutgan har bir davrda alloh taolo payg'ambarlarni orqa orqadan evatish orqali ularni haq dinga qaytirib turgan bo'lsimi payg'ambarlar olamdan o'tgandan keyin insonlar yana qaytadan burunqi kufrlig'i qaytib turgan oxirida alloh taoloning hikmati islom dinini to qiyomatgacha o'zgarmas buzilmas va mangulik din qilib belgilab muhammad alayhissalomni bu oxirgi dinga oxirgi payg'ambar qilib avatishni taqazzo qilgan alloh taolo muhammad alayhissalom orqali insoniyatni maxluqotlarga tabiat kuchlariga cho'qinishdan iborat ozg'unlikning alokatlaridan uzil kesil ozod qilib alloh taologa ibodat qiladigan haqiqat nurg'a chiqarishni maqsad qilib islom dinini tushirgan shundan beri islom dini butun insoniyat uchun ilohiy bir mashal bo'lib chaqnab kelmoqda bu mashal to qiyomatgacha mangu o'chmaydi bu alloh taoloning va'dasidir ibodat ruhning g'izosidir inson demak biz tashqaridan ko'rayotgandek yeydigan ichadigan so'zlaydigan va harakat qiladigan moddiy jismlar emas balki insonning haqiqiy mohiyati shunda qimmatli bir javhar bo'lib inson bu javharning yuzsidan koinotdagi butun maxluqotning eng sharafligi va ularning xo'jayini bo'lishga loyiq bo'lgan bu javhar bo'lsimi insondagi ruhdir alloh taologa ibodat qilish orqali bu ruhning ma'naviy g'azosi to'liqlanadi dunyo hayoti o'tkinchi hayot bo'lib dunyoga kelgan har bir inson ma'lum bir vaqtdan keyin bu dunyodan ayrilib oxirat hayotiga qadam bosadi alloh insonlarni eng chiroyli shaklda yoritib uningga turli nozu ne'matlarni ato qilib bu dunyodagi butun mavjudotni uning xizmatiga selib berib uni shuncha hurmatli qilganning badiliga insonlardan allohni ulug'lab faqat uning o'ziga ibodat qilishni talab qildi insonlar oxirat hayotiga borganda bu dunyoda qandoq yashagan bo'lsa uning natijasini cho'qim ko'rdi yaxshilar mukofotini yomonlar jazosini ko'rdi bu dunyoda allohning amriga uyg'un oldi yashab uning buyurganlarini o'rindab to'sig'anlardan yenish va insonlarga foydali ishlarni qilish orqali umrni ibodat bilan o'tkazganlar oxiratda esil jannatlarga erishganidek buning aksicha ish ko'rib alloh taoloning va uninga ibodat qilishdan yiroq holda boshqa jonliqlarga o'xshash yashab umrni o'tkazganlar do'zax azobiga duchor bo'ladi ibodat va uning qabul bo'lish shartlari bir yuz oltmish to'rtinchi savol ibodatning mohiyati nima javob ibodatning haqiqiy mohiyati alloh taologa eng kamtarlik va eng samimiy muhabbat ham ixlos bilan itoat qilish demakdir 165 savol ibodatning imon bilan qandoq munosabati bor javob imon ibodatning qabul bo'lishi uchun shartdir imonsiz kishining qilgan ibodatini alloh taolo qabul qilmaydi ibodat iymonning namoyandisidir ammo dinimizda Шиниб иман етишқи бойрылған этиқат мәселелерден бірәсіге инкар қылмыған, фақат ғоруллық ва башқы сәбәпләр түпәйлі ибадатларны орындымаған адам гунахкар болсымы, мұсылманлықтан чықып капыр болып кетмейді. Ислам динінің асаслық ибадатлары 166 суал. Ислам динінің асасыны тәшкіл қылыдған ибадатлар қайсыла? Жауап. Ислам динінің асасыны тәшкіл қылыдған ибадатлар 5 болып, олар төвендікіч. birinchi alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilishga haqliq bo'lgan iloh yo'q ekanligiga muhammad alayhissalomning alloh taolo tarafidan evatilgan haq payg'ambar ekanligiga chin ishinib e'tiqod qilish va shundoq guvohlik berish ya'ni iymonini e'lon qilish ikkinchi har kuni besh vaqt namozni islom dinida ko'rsatgan bo'yicha ado qilish uchinchi mol mulki zakot berish miqdoriga yetsa har yili bir qitim zakot ayirish to'rtinchi har yili bir oy ramazon ro'zasini tutish beshinchi iqtisodi yetarlik bo'lib qudrati yetgan kishining umri ichida bir qitim baytullohni haj qilishi ma'lumki yuqorqilar asosliq mashhur ibodatlar bo'lib ibodatlar bular bilan cheklanib qolmaydi ibodatning turlari ko'pdir bir yuz oltmish yettinchi savol amal ibodat qilishdan maqsad nima javob Әмәл ибадат қылыштың мақсад, әр кім өзінің мұсылманлық бұрычыны ада қылыш арқылық, Аллах Тааланың разылықыға ерішеш вә өзіні ибадатлар сайысыда етілдіріп, есіл пәзилетлік инсанладың болыштыр. Чүнкі әмәл ибадат өзі ғуай әмәс, бәлкі инсанланы яқшылықлаға вә есіл пәзилетлерге еріштірішінің вастысыдыр. 168-ci sual: Allahqa qandaq ibadat qilish kerak? javob allohga Alloh o'zi buyurgan va muhammad alayhissalom qilib ko'rsatgan bo'yicha ibodat qilish kerak alloh taolo mundoq degan ey mu'minlar, allohga ibodat qilinglar payg'ambarlarga itoat qilinglar amallaringlarni kufri nifoq va riyo bilan bekor qilib o'tmanglar sur muhammad 33 oyat payg'ambar alayhissalom mundoq deydi kimki amalini bizning dinimizni ko'rsatgan bo'yicha qilmaydi ekan uning qilgan amallari bekordir imom buxoriy va muslim rivoyat ibodatning qubul bo'lish prinsipi bir yuz oltmish to'qqizinchi savol qandoq qilingan ibodat qubul bo'ladi javob islom dinida har qandoq bir amal ibodatning allohning dargohida qubul bo'lishining ikki asosli sharti bor ular tuvandikicha birinchi amal ibodatni faqat alloh taoloning roziligiga erishishdan iborat xolis niyat bilanla qilish alloh Taala uchun qilmasdan balki qandoqli bir g'araz yoki maqsad bilan qilingan har qandoq amal ibodat bekordir ikkinchi amal ibodatlarni olloh va uning payg'ambari ko'rsatgan bo'yicha qilish qur'oni karim va sahih hadislarda o'gitilgan usul va qoidalarga uyg'un kelmagan har qandoq amal ibodat bekordir ibodatning qubul bo'lishi uchun zarur bo'lgan omillar 170 yuz ibodat asnosida talab qilinadigan ishlar qaysilar javob ibodat asnosida talab qilinadigan asosli ishlar ibodatni allohga chin ixlos bilan yuzlangan holda allohga bo'lgan chin muhabbat va suygi bilan uning oldida o'zini noiti tuvan tutib ehson tariqasida o'rindoshdan iboratdir bir yuz yetmish birinchi savol ehson degan nima javob ehson har qandoq bir ishni yurakdan berilib qiytirqinib o'rindosh deganlik bo'lib amal ibodatlardagi ehson xuddi allohni ko'rib turgandek his tuyg'u bilan turishdir payg'ambar alayhissalom mundoq degan ehson xuddi sen allohni ko'rib turgandek ibodat qilishdir garchi sen allohni ko'rmasangmi alloh seni ko'rib turdi imom muslim rivoyat bir yuz yetmish ikkinchi savol ixlos degan nima javob ixlos har qandoq bir amal ibodatni riyo kishilarga ko'rsatish uchun emas balki faqat alloh roziligiga erish niyatida alloh uchun xolis qilish deganlik bo'lib xuddi soxta pul bankida o'tmaganga o'xshash ixlossiz amal ibodatlarmi alloh taoloning dargohida qabul bo'lmaydi bir yuz yetmish uchinchi savol niyat degan nima javob niyat dildagi maqsad demakdir amallarning allohning dargohida qabul bo'lishi yoki rad qilinishi faqat niyatlarga bog'liqdir payg'ambar alayhissalom mundoq deydi Amallarning qabul bo'lishi faqat niyatlarga bog'liqdir. Har qanday kishi o'zining niyat qilgan narsasiga erishadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Ibodat o'z ichiga oladigan ishlar. 174-savol. Ibodat nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Alloh taolaga va uning payg'ambari buyurgan yoki ochiq buyurmagan bo'lsa-mu, qilsa Alloh taolo mamnun bo'ladigan ishlarning hammasi ibodat qatoriga kiradi. Ular qisqacha namoz o'qish zakot berish ro'za tutish haj umr qilish adab axloqli bo'lish to'g'ri va rost so'zlash omonatni ado qilish ilm o'g'inish ota onaga yaxshilik qilish urug' tuqqanlarga sil rahim qilish va'daga vafo qilish boshqalarni yaxshiliklarga buyurish yomonliklardan to'sish halol rizq uchun ishlash farzandlarini yaxshi tarbiyalash alloh yo'lida jihod qilish qo'shnilarga peqirlarga yetimlarga musofirlarga yaxshilik qilish hayvonlarga rahim qilish qur'on o'qish allohga duo qilish zikr etish alloh taologa va uning payg'ambariga muhabbat ixlos qilish alloh taoloning azobidan qo'rqish rahmatidan umid kutish uningga tavakkul qilib yo'linish uningdan yordam so'rash balo qazolarga sabr qilish uning ne'matlariga shukur qilish va boshqalardir shayxul islom ibn taymiyning al abudiyatu nomli asri ikkinchi bet Buningdan boshqa niyatning Alloh roziligini ko'zlashdan iborat durust bo'lishi va qilgan ishining yo'lliq bo'lishi sharti bilan musulmon odamning odatdagi dunyolik ishlarimi ibodat qatoriga kiraverdi. Ibodatning turlanishi 175-savol. Islom dinida qancha turlik ibodat bor? Javob. Islom dinida buyurilgan ibodatlar jismoniy, iqtisodiy, ham jismoniy, ham iqtisodiy ibodat deb 3 ga bo'linadi. bir yuz yetmish oltinchi savol jismoniy ibodat degan qaysi javob jismoniy ibodatlar tanning harakati bilan qilinadigan ibodatlar bo'lib namoz o'qish ro'za tutish ota onaning xizmatini qilish alloh yo'lida jihod qilish halol rizq tepish uchun tirishib ishlash ojizlarning ishlarini hal qilib berish va boshqalar bir yuz yetmish yettinchi savol iqtisodiy ibodat degan qaysilar javob iqtisodiy ibodatlar pul mol sarf qilish bilan o'rinadigan ibodatlar bo'lib zakot sadaqa berish fitr sadaqasini ado qilish allohning yo'liga pul mol sarf qilish feqirlarga yetimlarga xayri ehson qilish va boshqalar bir yuz yetmish sakkizinchi savol jismoniy ham iqtisodiy ibodatlar qaysilar javob jismoniy ham iqtisodiy ibodatlar pul mol sarf qilish ham tanning harakati bilan o'rindiladigan ibodat bo'lib aj umr qilish bilim ilish va yaxshi ish qilish yo'lida pul xarj qilib safar qilish va boshqalar ibodat qilish yo'llari bir yuz yetmish to'qqizinchi savol ibodat qilishning yo'llari qaysilar javob ibodat qilishning yo'llari intayin ko'p va kengdir ularning ba'zisi tuvanligicha birinchi tafakkur bilan ibodat qilish allohning osmon zimindagi maxluqotlari insonning o'z zotidagi allohning cheksiz qudratini va go'zal san'atlarini ko'rsatadigan alomatlar ustida fikr yurgizib muloyiza qilish tafakkur bilan ibodat qilganlikdir qur'oni karimda tafakkur qilish va aqlini ishlatishga chaqirgan oyatlar intayin ko'p ziminda va o'zinglarda allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun allohning birligi va qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor buni ko'rmamsizlar sura zariyat yigirmanchi yigirma birinchi oyatlar ikkinchi qalb bilan ibodat qilish qalb bilan ibodat qilish hissiyat va tuyg'ular bilan bo'ladi alloh va uning payg'ambarini suyish ixlos qilish allohga taqvolik qilish uning yordami va rahmatidan umid kutish g'azabiga uchrashdan hazar qilish uning hukmiga va taqsimotiga rozi bo'lish ne'matlarga shukur qilish uningga tavakkul qilish balo qazoga sabr qilish qatorliklarning hammasi qalbning ibodatlaridandir uchinchi til bilan ibodat qilish til bilan ibodat qilish Qur'on o'qish, Allohni madihlash zikr tasbih, Allohning nuqsonlardan pok ekanligini aytish, duo qilish, takbir, Allohning ulug'ligini so'zlash, tahlil, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q, sherikimi yo'q ekanligini jakarlash bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod etinglar. uningga ətdigən axşamda təsbih etinglar. Sura Azab 41-42-ci oyatlar to'rtinchi tan bilan ibodat qilish tan bilan ibodat qilish tanning harakati bilan yoki nafsning lazzatlaridan vaqtliq voz kechish orqali bo'ladi masalan ramzonda ro'za tutganda nafsining havaslaridan voz kechganga namoz o'qiganda butun badanning ishtirok qilganiga va haj qilganda tanning yo'l azobi va issiq azobiga bardoshlik berganiga o'xshash ibodatlardir beshinchi pul mol bilan ibodat qilish pul mol bilan ibodat qilish zakot sadaqa berish hojatmanlarga xayr ehson qilish ilm tahsil qilish va haj umr qilish uchun pul mol sarf qilish uchun bo'ladigan ibodatdir oltinchi jonni pido qilish bilan ibodat qilish jonni pido qilish bilan ibodat qilish allohning yo'lida jihod qilish islom da'vatini tashviq qilish va haqiqatni qo'g'dash yo'lida jonni pido qilish bilan bo'ladi alloh taolo bu haqda mundoq deydi shubhisizki haqiqiy mo'minlar allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan ondan imonida shak keltirmagan mollar bilan jonlar bilan allohning yo'lida jihod qilganlardir ana shular iymon davosi rostchillardir sura hujurat o'n beshinchi oyat yettinchi vatandan ayrilish bilan ibodat qilish vatandan ayrilish bilan ibodat qilish jihod haj umra va ilm tahsil qilish yo'lida vatandan ayrilish deganlikdir bu vaqt alloh taoloning Ularning yana musulmonlarning ichidagi har bir jamiyadan yani bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohning taqvo bandlaridan bo'lish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemischa ilm tahsil qilishga chiqmadi. Sura Tavba 122-oyat. degan so'zi bu ma'nini ifodalaydi. 180-savol: Qanday kishilar ibodatlarni o'rindash vazifasini ustiga olgan bo'ladi? Javob: ibadətlərini orundaşqıl salayətlik boğan kişilərlə ibadətlərini orundaş vəzifəsini üstüqə ağan bolud. 181-ci sual İbadətlərini orundaşqı layaqətlik buluşunun şərtlər qaysıla? İbadətlərini orundaşqı salayətlik buluşunun şərti 3 bolub, ola birinci musulman buluş, ikinci əqli caydı buluş, üçüncü balağatki yetkən buluş. Balalarının balağatki yetişi və onun alamətləri. 182-ci sual bolalar qachon balog'atga yetadi va savob gunohlari qachon yezilishga boshlaydi javob qizlar to'qqiz yosh o'g'illar o'n ikki yoshdan boshlab balog'atga yetishga qadam bosadi qiz o'g'illarning balog'atga yetishining eng oxirgi pallasi 15 yosh bo'lib ular 15 yoshga to'lishdan burun ularda balog'atga yetganlikning alomatlari ko'rilsa ko'rilgan shu kundan boshlab ularning ibodatlarini o'rindash burchi boshlanadi va qilgan yaxshi yomon ishlari uchun savob va gunohlari yezilishga boshlaydi agar ular 15 yoshga to'shgandan keyinmi ularni balog'atga yetganlikning alomatlaridan hech biri ko'rilmasa ular 15 yoshga to'shgan kundan boshlabla balog'atga yetgan bo'lib hisoblanadi 183-chi savol qiz o'g'illarning balog'atga yetganligining alomatlari qaysilar javob Qizlarning balog'atga yetganligining alomati ulardan normal ayollarga o'xshash oylik odatning kelishga boshlanishi, hayz ko'rishi, o'g'illarning ehtilom bo'lishi, spermining shahvat bilan etilib chiqishidir. Shariat istilohlari va ularning ma'nosi. 184-savol. Bilish zarur bo'lgan shariat istilohlari qaysilar? Javob: ibodatga saloyatli bo'lgan har qanday kishining bilishi zarur bo'lgan shariat istilohlari hanafiy mazhabiga ko'ra yetti bo'lib ular farz vojib sunnat harom makru tahrimi makru tanzihi va mubohdir farz bir yuz sakson beshinchi savol farz degan nima javob farz uning buyurilganligi qur'oni karim va mutavatir rasul muhammad alayhissalomdan kelganligi bir tub jamoat tarafidan bir xil ibora bilan rivoyat qilinib shubhisiz darajada isbotlangan hadislarning aniq va keskin dalillar bilan bekitilgan amallar demakdir masalan qur'oni karimning dalillar bilan farz ekanligi belgilangan besh vaqt namoz zakot roz va haj qatorliqlarga mutawatir hadislarning dalillari bilan bekitilgan namozni qur'on o'qish va boshqalarga o'xshash amallar 186. yuz sakson oltinchi savol farzning hukmi nima javob farzning hukmi uni zarurdir Орындыған кіші савап тапыды. Оныңға әхмиет бәмігеліктен орындымыған кіші Аллах Тааланың алдыда қаттық күнәккар болады вә өзіні ақыретнің азабыға тұтқан болады. Оның пәріз икәлігі инкар қыған кіші капыр болады. 187-ci sual: Fərz qanç türlük boladı? Cavab: Fərz 2 türlük boladı. Ularning biri fərz ayn, yana biri fərz kifayidir. 188-ci sual: Fərz ayn degan nima? Cavab: Фарз ayn müsəlmanlardan hər бир şəxsnin bevasitə özü orundışığı buyurulğan фарз deməkdir. Məsələn, 5 vaxt namaz oxuş, haram ва yaman ишлардан ярак olışqa oxşaş hər бир şəxsinin özünə buyurulğan əməllərdir. Фарз ayn deyə аталган əməllər başqalarının orundab qoyuşu bilan ada tapmaydı. 189-cu sual: Fərz kifayə degan nima? Cavab: Fərz kifayə ümumi müsəlmanların üstüge buyurulğan fərzdir. Məsələn, cihad alloh yo'lida jihod qilish kishilarga nasihat qilib ularni yaxshi ishlarga buyurib yomon ishlardan to'sish diniy ilm va fan texnik sohalardan qaysi birida mutaxassis bo'lish jinoza namoziga qatnashish qatorliqlarga o'xshash amallardir farzi kifoya amallarni musulmonlar ommasidan bir turkum kishilarning o'rindishi bilan o'rindamaganlarning ustidagi bu farzni o'rindash burchi ado topadi agar biror mahalladagi musulmonlar ommasidan hech biri bu farzni o'rindamagan bo'lsa Bütün musulmonlar ammisi günahkar bo'ladi va tarix qilingan bu farz uchun hammasi cevapkarlık tortiladi. 190 sual Farz kifayı bo'lgan ishlar farz ayniga aylanamdi? Javob: Farz kifayı bo'lgan ishlar goyida farz ayniga aylanib qoladi. Masalan, ma'lum bir ya yoki biror shaharda bir kishidan boshqa dinning ahkomlarini biladigan odam chiqmasa, halıqı vəz nesiyat qilib, ularni to'g'ri yo'lga chaqirish shu odamning üstüge farz ayin bo'lib belgilanadi. shuningdek biror ilm sohasida o'qib mutaxassis bo'lish odatda farz kifoya bo'lib ma'lum bir ilm sohasida o'qishga tanlanganlar uchun shu sohada o'qib mutaxassis bo'lish farz aynga aylanadi shuningdek musulmonlarning mamlakatlardan biriga dushman besib kirgan vaqtda butun musulmonlarning jihod safarvarligiga otilinishi farz aynga aylanadi vajib bir yuz to'qson birinchi savol vojib degan nima javob vojib buyurilganligi qur'oni karim dalillari bilan isbotlangan bo'lsimi shu masalaga nisbatan dalolati kaskin bo'lmagan oyatlar va g'ayri mutovatir muhammad alayhissalomdan kelganligi bir yoki ikki sahoba tarafidan rivoyat qilinganligi sababli kaskin dalil isbotlar qatoridan o'rin ololmagan hadislar bilan bekitilgan amallar demakdir masalan qurbonlik qilish fitr sadaqasi hayit namozlari fitr namozi qatorliqlar bir yuz to'qson ikkinchi savol vojibning hukmi nima javob vojibni o'rindash xuddi farzga o'xshash zarurdir vojib namozlarini o'rindagan kishi savob topadi uni tark etgan kishi farzni tark etganning gunohidan bir daraja tuvan gunohkor bo'ladi vojibga inkor qilgan kishi kofir bo'lmaydi balki qattiq gunohkor bo'ladi sunnat bir yuz to'qson uchinchi savol sunnat degan nima javob sunnat payg'ambarimiz Hz. muhammad Aleyhisselam'ın sözleri, iş faaliyetlere, əməl ibadətləri və başqalardan sadır boğan işlərdən şəriətə uyğun kelidiganlarını muvafiq gögənlikləri deməkdir. Sünnətnin İslam fiqhidəki mənası Peyğəmbər əleyhissalam fərz, vacib əməllərinin sırtında qılğan və biznimi qilishga tavsiya qilgan amal ibodatlardir masalan besh vaqt namozning sunnatlarini o'qish tahorat olganda misvaq qo'llanishga o'xshagan amallar 194-ci sual. Sünnət qanç türlük boladı? Cavab. Sünnət iki türlük boladı. Ulanın biri təkidlik sünnət, yəni biri təkidsiz sünnətdir. 195-ci sual. Təkidlik sünnət degen nima? Cavab. Təkidlik sünnət Peyğəmbər əleyhissalam həmişə orundaşqa adətlənən və orunsuz qatdi tərik etməyən əməllər deməkdir. Məsələn, 5 vaxt namazının sünnətlərini oxuş, taharətli misvaq qo'llanishga o'xshash amallardir. ta'kidlik sunnat bo'lgan amallarni o'rindagan kishi savobga erishadi tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi biroq allohning koyishiga uchrash xavfi bor 196. yuz to'qson oltinchi savol taksiz sunnat degan nima javob taksiz sunnat payg'ambar alayhissalom o'rindashga odatlanmagan bo'lib goyda o'rindagan goyda uzrsiz tark etgan amallar demakdir masalan asr namozining farzidan burungi to'tirka sunnatini o'qishga o'xshash amallar takisi sunnat mustahab deb ataladi takisi sunnat bo'lgan amallarni o'rindigan kishi savobga erishadi tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi alloh taoloning koyishiga uchirmaydi harom bir yuz to'qson yettinchi savol harom degan nima javob harom uning qat'iy turda ma'ni qilinganligi qur'oni karim va mutavotir hadislarning dalillari bilan shubhisiz va kaskin holda isbotlangan ishlar demakdir masalan zina qilish araq ichish o'sim yeyish qatorliqlarga o'xshash gunohlar va boshqalarning sodisining ustiga soda qilish yana boshqalarning sodisini buzish boshqa biri nikohlanmoqchi bo'lgan ayolga u voz kechmasdan nikohlanib olish qatorliq haqsizliklar haromdir 198 yuz savol haromning hukmi nima javob harom qilingan ishlarni qilgan kishi qattiq gunohkor bo'ladi tavba qilib qaytmasa do'zaxning azobiga duchor bo'ladi Haram ishlarni tark etgan kishi savobga erishadi haromni halol sanagan kishi kafir bo'ladi Makro tahrimi 199 yuz to'qson to'qqizinchi savol tahrimi degan nima javob Makro qaytarilmaydigan ish deganlik bo'lib makro tahrimi ma'ni qilinganligi g'ayri motivator hadislar orqali isbotlangan ishlar demakdir Makro tahrimi harom tarafga ehtimolligi kuchli kerak bo'lgan ishlardir masalan tahorat olganda suvni isrof qilish yoki normaldan oz qo'llanish namozda turganda ko'zni yumib olish yoki u yoq bu yoqqa qarash qatorliqlarga o'xshash ishlar makruh tahrimini ishlagan kishi haromni ishlagandan bir darja tuvarak gunohkor bo'ladi uni tark etgan kishi savobga erishadi makruh tahrimini halol sanagan kishi kofir bo'lmaydi balki gunohkor bo'ladi makruh tanzihi ikki yuzinchi savol makruh tanzihi degan nima javob makruh tanzihiya ma'ni qilinganligi g'ayri mutawatir hadislar bilan bekitilgan ishlar demakdir makruh tanzihiy halol tarafga ehtimoli kuchliroq bo'lgan ishlardir masalan ommaviy so'rinlarga va masjidlarga berib turadigan kishilarning xom somsoq va xom piyozga o'xshash hidi bo'yi yiqimsiz narsalarni iste'mol qilganiga o'xshashlar makruh tanzihini ishlagan kishi gunohkor bo'lmaydi ammo uni tark etish afzaldir mubah 201 savol muboh degan nima? Javob. muboh uni qilish yoki tark etish har kishining o'z ixtiyoriga topshirilgan ishlar demakdir. Masalan, yeyish, ichish, o'ltirish, qopishlarga o'xshash ixtiyoriy ishlar. 202 savol mubohning hukmi nima? Javob. muboh bo'lgan ishlarni ishlash yoki tark etish bilan hech qanday gunoh yoki savob bo'lmaydi. muboh ishlarning ibodat qatoriga o'tishi. 203 savol qandaq qilganda muboh ishlarni ibodat qatoriga o'tkazgili bo'ladi javob muboh ishlarni yaxshi niyat bilan ibodat qatoriga o'tkazgili bo'ladi masalan alloh taoloning buyurganlarini o'rindash va ibodatlarda faoliyatchan bo'lish niyati bilan yeyish va ichish mengini yaxshi dam oldirish orqali alloh taoloning amrlarini texmi yaxshi o'rindash niyati bilan uxlash va tan sog'liqni saqlash orqali shariat ko'rsatmalarini yaxshi o'rindash niyati bilan tanarkat qilish qatorliq ishlarning hammasi ibodatga yotadi yoki bu ishlarga alloh taolo o'z fazlidan cho'qim ibodatning savobini berdi shariat istilohlarining ibodat bilan bo'lgan munosabati 204-cü sual. Şəriət istilahlарының əməl ibadətlər bilən münasibəti nə? Cavab. Yuqorqi şəriət istilahlарының əməl ibadətlər bilən bolğan münasibəti tövəndikidək ifadelanır. 1. Hər qandaq əməl ibadətlərdəki fərz ismini alğan işlərdən birisi qəsdən yoki səbəblik unutulub qalğanlıq yoki bilməgənlik bilan tərk qılınsa yoki nöqsan bilan qılınsa, şu əməl ibadətlər buzulğan bolur. Onu qaytadan orundashqa to'g'ri keladi. Мәсәлән, намазның фәрзләрдән булган фәалиятләрдән руку яки сәҗдәләрдән берсенең тарих кылынышы белән намазның иновасыз булганыга охшаш. 2. Һәр кандай әмәл ибадатләрдәге ваҗиб исемен алган эшләрдән берсе тарих кылынса, bu әмәл ибадатлар бузылмайды, иновасызмы булмайды. Әмма ваҗибны қастан тарик иткән кешенең ибадаты бузылады. Мәсәлән, ишкеркәттән көп намазларның 2-нче рәкәттән кийинки олтырышыны savallikdan tarik etgan kishining namozining oxirida sajda sahvi qilishi bilan namozi to'liqlanganga o'xshash ammo vojibni qasddan tarik etganlikning misoli namozning vojiblaridan bo'lgan har harakatda fotiha surasini o'qishning qasddan tarik qilinishi bilan namozlarning buzilg'ini va inovatsiz bo'lganiga o'xshash uchinchi Hər qandaq əməl ibadətləri ki, sünnət namına ağan işladın birəsinin, ya ki, həmmisinin qəstən, ya ki, səhvəllikdən tərik qılınışı bilən, şu əməl ibadətlə buzulmaydı, ya ki, noxsan bilən musbətlenməydi. Məsələn, namazның sünnətlərdən boğan hər hərəkətinin beşidə Bismillah deyişinin tərik qılınışı bilən, namazının noxsanlıq bilən sübətlenməgəllikiga oxşaş. 4. har qandaq amal ibodatlardagi makruh deyilgan ishlardan birasini yoki birdan ko'pini sodir qilish bilan shu amal ibodatlarning durustlig'i ta'sir etmaydi masalan farz namozlarda birinchi rakatda o'qigan fotiha surasidan boshqa suraning o'zini o'rinsiz holda ikkinchi rakatga o'qish makruhdir ammo uning bilan namozning sufitiga va qubul bo'lishiga qat'iy ta'sir etmaydi chunki makruhning ma'nosi yuqorida aytilgandek yoqtirilmagan ish deganlik bo'lib ibodatni buzmaydi sukutiga ta'sir ko'rsatmaydi beshinchi shart bir amalning amalga eshishi uchun mavjud bo'lishi shart qilingan ammo shu amalning moyitidan sanalmaydigan narsa demakdir masalan tahorat namozning shartidir tahorat bo'lmasa namoz o'qig'ili bo'lmaydi biroq tahorat namozning qatoridan sanalmaydi oltinchi joiz durust ya'ni qilsa bo'ladi deganlikdir masalan namoz o'qiydigan joyda najosat bo'lsa uni tozalab asrini yo'qotish orqali bu joyda namoz o'qish joiz deganlik ya'ni durust deganlikdir yettinchi ahkom hukmning ko'plik shakli bo'lib islom dinining belgilamlarini ifodalaydi shariat ahkomlari deganlik dinning belgilamlari deganlikdir masalan 5 vaqt namoz o'qishning hukmi farzdir deganga o'xshash